Halledåsby från Hägg och Dyrén Vi små kring tuvorna stå Hoppa liten blomman, den blomma på ren Hon lyser i kvällssolens sken Sjunger hopp och varje flicka går så ställ i sommarkväll för dansa bort i vägen Lite bort förlägen men ändå så trägen Varje pojke gör sig fin och så han skiner lika grann som sola Sola gör en vara på honom så glad och bra Faller upp spelar man stämmer fiolen och Lisa hon kammar på kjolen. Öster i hörden triolen, nu spelar den våran dag. Och brassen han sjunger om kärlek och hopp och göken han galt ner ut en dam Och lärkan sig drillar i svindlande topp Och syret i rymden sitt lopp faller upp Se annars sina allsina tänka titta hur det går att hitta Att pojke hitta Gävlingen besitta Lura pojkar gör de deras liv kör de tror ni att det rör dem Dör de gör de om de inte får det som vill ha Faller upp Jäntorna är nix och förenar Jäntorna liksom drömmen som skymtar varenda natt Fagraste stjärna som bor ut i norr Bor ut i norr, tro mina ord. Du är min kära, skatt på jord i att min kung till mig kom till mig för aldrig någon som får du någon annan som dig håller så kär Dig håller så kär, dig håller så kär Dig aldrig någon som får du någon annan som dig älskar så här Och aldrig någon som kan jag någon annan liten söt än dig Minns du om midsommarkvällen när solen den kröp upp från fjällen? Där under blå blåhimlafällen du lovade att bli min